Для молодої людини краса вечора може нести в собі набір зовсім інших асоціацій. А червоний колір, крім того, що він нагадує про дуже багато від державного прапора до гарних квітів, просто дуже красивий. Якщо червоне зерня проростало у мене в саду в один спосіб, в нього воно могло виглядати зовсім інакше. Колись дуже давно був я присутній в медичному інституті на практичних заняттях п'ятикурсників з хірургії. Професор Михайло Коломійченко, знаменитий хірург, швидко розітнув шкіру пацієнтові, оголив м'яз, занурився в нього довгим пінцетом і поклав на біле простирадло операційного столу якесь червоне зерня то була автоматна куля, видобута з людського стегна. Зерня з тих, що посіяні в людське тіло, проростають лише тільки болем, більше нічим. А червоні зернятка коралів, розсипані по долівці, інтер'єр для історичного роману або такої милої багатьом моїм колегам побутової драми циганка Аза ридає в бетонному кубі новітнього драмтеатру, схожого на зменшений елеватор, червоне зерня граната, м'ясисті квіти дивного кущ дерева, думаючи про яке я завжди згадую гори на південному сході, Памір, Кавказ та друзів, з якими доводилось розломлювати плід граната. І трагічним спалахом червоне зернятко партійного значка, який запам'ятався мені на лацкані демонстранта, застреленого фашистами в Генуї. Червоне зерня. У Григорія Чайки була книга поезій, присвячена революції. Звалася вона Червоний сівач. Скільки тих зерен впало у грунт доби? Котре з них мав на увазі Віктор Козиренко, пишучи вірш? Де він зараз, той хлопець? Віктор дедалі частіше приносив мені свої вірші, навіть не мріючи про книжку і не просячи посприяти в публікації. Якось непомітно розмови наші з ним подовшали і стали потрібними не лише для нього, а й для мене. А вірш Вікторові. Я став класти на полицю з важливими для себе книжками. Причому не уявляю, коли цей хлопець писав, працюючи на заводі в день, потім навчаючись на біологічному, читаючи, плануючи. Може, і я колись так умів? Ну, звичайно ж, коли маєш про що людям сказати. Не обов'язково формулювати думки свої лише за полірованим письмовим столом, коли ноги по кісточки загрузли у ворсистім килимі. І все ж таки, коли той хлопець писав, скільки б я не запитував Козиренка, він відмовчувався, ніяково всміхаючись. Минулого четверга я переадресував це запитання. Володимирові Сергійовичу Окуню. Вони з Віктором заходили вдвох. Я не зміг би так, сказав Окунь моїми словами. Хіба відчував би, що це дуже потрібно? В моєму випадку ви цього не відчуваєте? обережно запитав Віктор. А це ти маєш сам відчути, сказав я. Хоч усе правильно. Митці, знаєш, як літаки. Вони тримаються в повітрі доти, доки всі двигуни їхні працюють на повну потужність. Давно вистраждана мною теза, в порушенні якої я з усіма підставами себе звинувачував, не справила великого враження на моїх співрозмовників. Лукун тоді сказав просто не люблю, коли людей порівнюють з двигунами.